Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, March 2006. Luke, chapter 18. Elegende paravolin avtis prostodin pantote prosevkeste avtus, ke mi enkakin, legon. Kritistis in entinipoli, ton mi fovuminos, ke antropon mi entrepominos. Kirade in entipoli ekini, ke irketo pros avton legusa, εκδικήσον με από του αντιδίκου μου, και ουκ ήθελεν επικρόνων. Μετά ταύτα δε είπεν εν εαυτό, τον Θεόν ου φοβούμε, ουδε άνθρωπον εντρέπομαι. Διάγε το παρέχειν μη κόπον την κύραν ταυτήν, εκδικήσω αυτήν, για να μη εις τέλος ερχομένη υποπιάζει με. Είπεν δε ο Κύριος, ακούσατε τι ο κριτής της αδικίας λεγεί, ο δε Θεός ου μη ποιήσει την εκδικήσιν των εκλεκτών αυτού, των βοόντων αυτό ημέρας κινητός και μακροτιμή επ' αυτής, λέγω ημίν ότι ποιήσει την εκδικήσιν αυτών, εν τάχει, πλην ο βιός του ανθρώπου, ελτών αρά ευρύσει την πίστην επί της γης, είπεν δε και προς την ας τους πεπιτώτας εφε αυτής ότι ήσιν δίκαιοι και εξουθενούντας τους λοιπούς την παραβολήν ταυτήν. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το γερόν, προσεύξαστε εις Φαρισαίος και ο έτερος τελώνης. Ο Φαρισαίος στατίσταυτα προς εαυτόν προσήφκετο. «Ω Θεός, ευχαριστώσει ότι ουκοιμίως περί λυπήτων ανθρώπων, αρπάγες, αδικοί, μοιχοί, ή και ο τελώνης, νηστεύω δις του Σαββάτου, αποδεκατεύω πάντα ως ακτόμε, ο δε τελώνης μακρότεν εστός, ουκ ήτελεν ουδέ τους οφθαλμούς επάρει εις των ουρανών, το εαυτού λεγόν. Ο Θεός, ηλάστη τιμή το αμάρτωλο, λέγου κατεβιούτος δε δικαιωμένος εις τον οίκον αυτού παρακίνων, ότι πάσο υψώνε αυτόν ταπεινωτήσετε, ότι ταπεινώνε αυτόν υψωτήσετε. Προσέφερον αυτό και τα βρέφη να αυτόν απτήτε. Οι δόντες δε ηματητέ, επιτίμων αυτής, ότι Ιησούς το αυτά λεγόν. Αφετε τα παιδεία έρχεστε προς με, ναι, και μη κολλιέτε αυτά, τον γαρτιού τον εστιν η βασιλεία του Θεού. Αμήν λεγουίμιν ως αν μη δεξίτε την βασιλείαν του Θεού ως παιδιόν, ο μη εισέλτι εις αυτήν, και επιρώτησεν τίς αυτον αρχόν λεγόν, διδάσκαλε αγατέ, τι πει ζωήν αιώνιον κληρονομίσο. Υπέν δε αυτό ο Ιησούς, τι μη λέγεις αγατόν, ουδής αγατός, ημί εις ο Θεός, είδας, μη μοιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα, οδε είπεν τα πάντα εφύλαξα εκ νεότητος. Ακούσας δε ο Ιησούς είπεν αυτό. Έτι ένεση λυπή, πάντα όσα έχεις, πόλισον και διάδος πτωχής και έξις της αυρών εν της ουρανής, και δευρώ, ακολούθημι, οδε ακούσας ταύτα περιλήπως εγενήθη γαρ πλούσιος σφόδρα, ειδώνται αυτόν ο Ιησούς είπεν, πώς δυσκολόσι τα κρίματα έχοντες εις την βασιλείαν του Θεού εις πορεύονται, ευκοπότερον γαρ εστιν κάμιλον διατρήματος βελόνης εις ελτίν, η πλούσιον εις την βασιλείαν του Θεού εις ελτίν. Είπαν δε οι ακούσαντες, και τις δυνάτες σωτήνε, ο δε είπεν, τα αδύνατα παρά ανθρώπης δυνατά παρά το Θεό εστιν. Είπεν δε ο Πέτρος, Ιδού ημίς αφεντής τα ίδια οικολουτήσαμενσι, οδε είπεν αυτοίς, αμήν λεγοίμην ότι ουδείς εστιν ως αφήκεν οικίαν η γυναίκα, η αδελφούς, η γονείς, η τέκνα, είναι κεν της βασιλείας του τειού, ως ουχι μιλάβει πλασίωνα εν το καιρό τούτο και εν το αιώνιτο το ερχομένο ζωήν αιώνιον. Παραλαβών δε τους δώδεκα είπεν προς αυτούς, ιδού, Αναβαίνομεν εις Ιερουσαλήμ και τελεστήσετε πάντα τα αγεγραμμένα διά των προφητών το βιό του ανθρώπου, παραδοτήσετε γάρ της έθνησιν και εμπεκτήσετε και υβριστήσετε και εμπτιστήσετε και μαστιγώσαντες αποκτήνωσεν αυτον και τη ημέρα τη τρίτη αναστήσετε και αυτοί ουδέν τούτον συνήκαν και ειν το ρήμα τούτο κεκριμένον απ' αυτον και ουκ εγγενοσκόν τα λεγόμενα δε εν το εγγύζιν αυτον εις Ιεριχώ, τυφλός της εκάτητο παρά την οδόν επιτών. Ακούσας δε όχλου διαπροεβουμένου, επιντάνετο τι ήτουτο. Απήγγυλαν δε αυτό ότι Ιησούς ο Ναζωρέος παρέχεται, και εβόησεν λέγον, Ιησού, διε Δαβίδ, ελεήσον με, και οι προάγοντες επετιμών αυτό ενα συγγύσει. Αυτός δε πολλομάλλον έκραζεν, διε Δαβίδ, ελεήσον με, στατίστε Ιησούς εκέλευσεν αυτόν ακτίνε προς αυτόν. Εγγυσάντος δε αυτού επιρωτήσεν αυτόν, τι τέλεις πίσω, όδε είπεν, Κύριε, είνα αναβλέψω. Και ο Ιησούς είπεν αυτό, αναβλέψον, η πίστη σου σέσοκενσε, και παραχρήμα ανέβλεψεν, και η κολούτη αυτό δοξάζον τον τεον και πάσο λαό Σιδών εδοκενενον τον το